E o medo que ela não tinha, ainda não tem. Brincou com o brinquedo e se sentiu bem. Sei que ela é diferenciada e se chega a parar. Olha a cara dessa debochada. Mais uma vez eu vou vir diferenciando. Essa daqui ninguém pediu pra me fazer. Mas se o DJ ver essa morena passando, na aba dela de novo vai se perder. Ela leva uma porga, rebola. Seu forte é a bunda e por isso ela joga. Só que hoje eu vou dar bola e não vou deixar passar, já que ela gosta de viver, de vivenciar, de vivenciar. Deixa ela zoar, a vida é dela, a bita é dela, deixa a menina julgar sem parar. Deixa ela zoar, a vida é dela, a bita é dela, deixa a menina jogar sem parar. Deixa Deixa ela zoar. A vida é dela, a vida é dela. Deixa a menina jogar sem parar. Mais uma do DJ Pedro. Vai dar certo. E o medo que ela não tinha, ainda não tem. Brincou com o brinquedo e se sentiu bem. Sei que ela é diferenciada e se chega a parar. Olha a cara dessa debochada. Mais uma vez eu vou vir diferenciando. Essa daqui ninguém pediu pra me fazer. Mas se o DJ ver essa morena passando, na aba dela de novo vai se perder. Ela leva uma porga, rebola. Seu forte é a bunda e por isso ela joga. Só que hoje eu vou dar bola e não vou deixar passar, já que ela gosta de viver, de vivenciar, de vivenciar. Deixa ela zoar, a vida é dela, a bita é dela, deixa a menina julgar sem parar. Deixa ela zoar, a vida é dela, a bita é dela, deixa a menina jogar sem parar. Deixa Deixa a menina julgar sem parar Deixa ela zoar A vida é dela, a vida é dela Deixa a menina julgar sem parar Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo dessa debochada. Mais uma vez eu vou vir diferenciando. Essa daqui ninguém pediu pra me fazer. Mas se o DJ ver essa morena passando, na aba dela de novo vai se perder. Ela leva uma, porga rebola. Seu forte é a bunda e por isso ela joga. Só que hoje eu vou dar a bola e não vou deixar passar, já que ela gosta de viver, de vivenciar, de vivenciar.